Noć je najtamnija pred zoru. Zašto po Majama vrijeme završava 2012. godine? Koliko smo zadovoljni postojećom stvarnošću, putem kojim do sada idemo. Ovaj smo isprobali. Možda je vrijeme za novi, drugi put. Gost urednik Boris Šuran. Dobar večer, dragi prijatelji drugog puta. Evo nas ponovo zajedno u emisiji koju smo započeli na temu Anastazije, razgovore o vidovnjakinji iz ruskih tajgi. Počeli smo razgovor sa Petrom, sa Igorom, pa ih večeras ponovo pozdravljamo, Igore. Dobar večer. Dobar večer svima. večer. Današnja tema je najavljena i razgovor će ići o duhovnosti i religioznosti. Malo je pikantna tema, ali je tema koja nosi. Tema koja nosi. Bitna. I, <laughs> I to je sad pitanje kako postaviti tu. Ja bi bio sklon u našem uvodu naše priče postaviti jednu laganu definiciju oko koje ako se složimo možemo nastaviti razgovor o te dvije ta dva elementa, znači s jedne strane duhovnost, spiritualnost, a s druge strane religioznost čini mi se nekako najjednostavnije, najprimjerenije da kažemo, a možemo o tome i prodiskutirati, da je religioznost organizirana duhovnost. E, zašto organizirana? Zato što su se stvorile oko duhovnosti, oko spiritualnosti institucije koje su počele polagati pravo na tumačenje što je to duhovnost. Može li ovako kratka definicija? To je, i, i to je istina. <laughs> može. E, pravo. To je naglasak. Mm, mm. E, iz ovoga proizlazi e, moje osobno iskustvo profesionalno bilo je vezano za organizaciju i uvijek sam dolazio do toga da u konačnici prije ili kasnije organizacije postaju same sebi svrhom. One postaju entiteti koji imaju cilj i u tom kontekstu i religijske institucije su same sebi svrhom prije ili kasnije, a ono od čega su počele dolazi u drugi plan. To se na kraju potpuno zapravo gubi i onda ona forma ili e, metod e, rada postaje sebi svrhom, a srž i suština se potpuno gubi. E, kad smo prije prošli put razgovarali i nekako smo natuknuli tu temu, onda je Igor rekao, uh, volio bi ja biti prisutan kad o tome razgovaramo. <laughs> ovako, ja bi rekao da si me ovako isprovocirao s tom temom i baš sam se pustio tako kad sam samo u tišinu miru da vidim šta će mi dolaziti. Dolazili su mi puno životnih iskustva. Baš ono ne, to nije iz knjiga ili da mi je neko rekao, nego čisto životne iskustva. Jedna od prvih odgovora mi je došlo da da kad čovjek živi, kad je ispunjen, kad osjeća taj život u sebi i tu zemlju i taj vjetar i tu ljubav, da mu niti to pitanje nije ni bitno. Ko prvo. <laughs> da se s time niti ne zamara kada je čovjek ispunjen. Tako Ali pošto smo u tom svijetu i pošto nismo i nemamo ta iskustva, sam se sjetio kako su bila moja traženja ja nisam religiozno odgojen. Ja sam svoju duhovnost dobio, meni je život donio. <laughs> Iako neke stvari nisu bitne. Moje prvo buđenje je bilo kad su mi prijatelji poklonili Bibliju i sjedio sam između njih i prije 33 godine i zaželio sam biti sretan kao oni. I onda sam doživio tu duhovno iskustvo. se <laughs> sam imati bilo koju knjigu, to nije, <laughs> nije ni bitno. da. A, I desilo mi se to, ja kažem, boženska ljubav, inicijacija, krštenje, jedno kako ćemo to nazvati koja me promijenila. Da, milošću je došlo. E, to je bitno, da. <laughs> da. Prvo to je kartole, kaže, da prvo buđenje dođe milošću. Sjetio sam se još jedne jako bitne priče. ja sam onda jedno vrijeme e, se družio s ljudima koji su po svijetu, kad sam putovao, koji su čitali Bibliju i oni su govorili da je to jedina istina jedna vrsta kršćanstva. Oni su govorili samo to je istina i ništa drugo. Onda sam e, išao posjetiti prijatelja koji je bio kod e, Harikrišnovaca, Hindusa i oni su govorili samo to je istina. I on mi je poklonio jednu knjigu Bhagavad Gita njihovu koja je bila još u celofanu i ja si nisam dozvolio to otvarati, jer sam se bojao ne bi smio ništa drugo <laughs> I, I onda jednom, hvala Bogu, sam gledao film Svetog Franja Siškog eh, iz Asizija. San Francesco ja, di Assisi. Mhm. Gledao sam taj film kako je on to pustio sve, osjetio tu povezanost sa prirodom i i počeo je živjeti i onda su od njega napravili <laughs> religiju, a počelo je da, čisto da. iskreno. Ne? Da, ono što je rekao ja. moj brat Magarat. To je... E, brat, e, rekla je sestra e, bole, sestra smrti rekao. A mhm. završim priču o tome. I onda sam napustio tu jednu zajednicu koji su samo tvrdili da je samo to istina poslije tog filma koji me jako dirnuo. Otišao sam živjeti e, u planine sam, sam sa životinjama i onda sam jednom uzeo tu i tu Bhagavad Gitu iz celofana. Prije sam čitao samo Bibliju. Mhm, <laughs> I mhm. onda sam uzeo Bhagavad Gitu, sio ispod stabla, počeo čitati i čitao sam o nekom svecu koji je išao kroz šumu, e, pjevao, meditirao, molio se i divlje životinje su mu se približile. U tom trenutku jedna ptičica je počela skakat na granama iz, iznad mene. Ja ono pružim ruku, ono kao Sveti Franjo isto tako, mm -hmm. moja ptičica došla, pružim ruku ali onda mi je odmah došla sumnja u glavu. Mhm. Ne, ne to, to nije moguće, ja nisam sveti Franjo. To, to... Nisi ti tako <laughs> daleko otišao, ono-, ono, sumnja i ništa. Onda čim je sumnja, nema. nema. Nastavio sam čitati. Ali dok sam čitao, ja sam se toliko uživio. Ja sam toliko osjetio istine da taj čovjek, taj svetac u pustinji tako vibrirao, da je toliko imao pozitivnu vibraciju da je privlačio ptice. U tom trenutku mi je ptica došla samo od sebe na glavu. Ja sam ostao mm. tako u mogu reći bravo. <laughs> Ostao sam tako iznenađen, ništa, nisam se mogu ni maknut, ni, ni misli, <laughs> ništa, samo... Blokirano. Ali ta ptica mi je pomogla razbiti. Poruka mi je bila da je sve to isto. Sve je to jedno. Krišna, Kristus, eh, X, Y, eh, sve je, sve je jedna energija. I onda me život vodio po svim mogućim religijama. Živio sam, ja sam živio s muslimanima, živio sam hindusima, živio sam s budistima, s kristijanima, sve moguće. I moram kazati da svugdje sam doživio božansku energiju. Tako. Bilo gdje. To I, svugdje ima, ima ljudi koji su prijateljski i koji nisu prijateljski. <laughs> Svugdje ima. Tako da moje iskustvo i ljudi, evo upoznao sam ljude koji nikad niti ne znaju čitati koji nikad nije pročitao za koje možemo i definitivno <laughs> reći da su duhovni. I, I koji je tako sretan u onoj planini na sacilji je bio tako sretan da me vidi, mi je sav sretan dao na dva jaja što, je, <laughs> što ima od kokoška. Mm. <laughs> evo a ne zna čitat. Tako pa da... ne mora, ne mora. To čitanje mu je samo, mogu, može mu biti samo opterećenje. Mm. Pa kad e, ovako, sad krenuli smo putem priče o duhovnosti, onda mi se još javlja jedna misao da je zapravo duhovnost put prema k sebi. Tako je. Jer što kaže e, zen budizam, to koji je dosta meni osobno blizak kao ideja. Koji je sjajan. Kaže spoznaja e, šta, je, šta je zapravo spoznaja prosvjetljenja da se spoznaja da se proces prosvjetljenja sastoji jedino u tome da postanemo ono što već od samog početka jesmo. Točno. Znači, to jeste. Znači, to, a to onda, m, Petar je više puta spominjao ovaj pad e, iz raja i to. Znači, već smo to bili, samo je pitanje... Da se vratimo gdje smo bili. Da se vratimo gdje znači, smo da bili. uklonimo ego i da se vratimo gdje smo bili. Ili ono, Baš ako se ne vratite kod djeca, ne možete ući u kraljstvo Božje. Je, ali naglasak je na kao. kao djeca. Kao djeca. <laughs> Naglasak je na kao, zato što Djeca su e, nevina, ali nesvjesna. A naš povratak k sebi je da postanemo opet nevini, ali svjesno nevini. Mhm, mhm, tu je ta mhm. e, mala kvakica koja se zove svjesnost. A to je zapravo sve. Drugi put. Um, sad kad govorimo o duhovnosti i religiji, često puta vjerojatno je svakom od nas palo na pamet kada pripadnici koji duboko vjeruju u svoju religiju, koji su duboko ukorijenjeni samo u tome i kad pričaju o svom Bogu, odakle im, evo meni kao lajku, hmm. koji nisam, kao i Igor, nisam neki praktikant nikakve vjere, odakle im ideja da su to bogovi koji su različiti bogovi, odnosno da je njihov bog onaj jedini, onaj pravi kako ga oni ispričaju. Ma, mislim, to su zablude i to je suština priče da svako ko priča o svom Bogu zapravo ima jednu, stvorio je neku kulisu ili neki lažni oltar pred kojim se klanja, pošto ne postoji moj Bog, tvoj Bog, njegov Bog i tako dalje. Bog je jedna elementarna, ako možemo uopće riječima to izraziti, jedna elementarna energija svjesnosti koja nas drži sve u životu. A, ovo što je sad Petar rekao, opet me e, vraća Eh, vraća me na, mm, na vede. On je pa spomenuo eh, da, svjesnost. Svjesnost, svjesnost ali kaže, ključ. prva, eh, jedna od prvih misli, u mislim da je u Rig Vedi izgovorena, on zove Maha, mhm. Maha, Statement ili velika izreka, izreka, koja kaže Brahman je svjesnost, Brahman is consciousness. Znači, Uh, ne, ali trebaš razlikovati svijest, i svjesnost. To, to je ovaj Nisargadatta Maharaj napravio sjajnu razliku. Mhm. Svjesnost je ono elementarno ono što bi rekli, što bi rekli eh, isti dao, a svijest je ono što mi imamo sa egom, ono da smo svjesni ovoga što vidimo, a u stvari što nije stvarno, nego je lažno, ali na našoj razini svjesnosti je stvarno zato što je svako prema e, frekvenciji vibracije vidi onaj svijet e, koji je na toj frekvenciji. Ja bih se vratio na ono tvoje pitanje, zašto je neko samo vjeruje da je samo njegovo a, e, istinito, da drugo nije. To, je Jedna od odgovora mi je došla zato što nemaju druga iskustva i nisu dovoljno otvoreni za druga iskustva. Jer su Tako, ograničeni. da, da, baš to ograničeno. E. Jer kad čovjek ima i drugo iskustvo, vidi da, da ta energija, božanska ljubav, energija, istina, je u drugim oblicima ili bez oblika ili bilo gdje, bilo s kim, onda, onda ne može više biti tako, ograničen. Ali to je onda, odgovorni su i oni koji, koji uče, ali evo, praštamo i njima jer ni oni ne znaju. Ne? E, ovo što, što Igor kaže, Igor je svjetski putnik mhm. koji je svojim putovanjima sreo puno ljudi, puno vjera, puno različitih pristupa. E, moje iskustvo se vezuje na, na Indiju gdje sam na, u podnožju Himalaja sreo jednu ruskinju. Supruga i ja smo išli u Ladak na granici Pakistana mhm. i Indije i tamo na Visoravni sreli smo jednu Ruskinju, zvala se Marija, koja je isto tako kao i ti Igore putovala svijetom. Ona je bila profesor filozofije baš je, znači mhm. završila je ja, u našu recimo zapadni mhm. pogled na svijet i filozofiju i onda je krenula svijetom. Ona je prošla Afriku, eh, Aziju, Vijetnam, budizam, eh, sve vjere i s njom je bilo prekrasno razgovarati o tome, upravo toj, tom jednoj širini razumijevanja duhovnosti. I e, ja sam tad zapravo shvatio kako malo poznajem našu europsku, zapadnu duhovnost. Mhm. Jer meni je izgledala ona dosta kruta i dosta... Međutim, e, Marija je rekla, iznenadili bi se kad bi znali koliko dubokih iskustava postoji i u toj našoj zapadnoj e, europskoj tradiciji. Međutim, e, kod nas je to zamagljeno ovom vanjskom kulisom koji predstavlja Mhm. institucija, rekli bi. Institucija, da. I onda mi često puta imamo averziju prema onome što je vjera, što je duhovnost, upravo radi toga što, neću sada spominjati što čitamo po novinama kad je u pitanju religije i to, mhm. ali, ali u biti to onda na neki način čovjeka i udaljava mhm. od onoga što u biti je pozitivno. mi smo zaboravili da je kršćanstvo imalo i svoju ezoteričnu struju koja se zvala gnosticizam. Mhm. I da su naši bosanski bogumili zapravo bili gnostici. Mhm. I onda su bili ugušeni od srpskih kraljeva i od hrvatskih i onda kad su došli Turci oni su nisu imali drugog izlaza nego su prešli na islam da bi preživjeli a s druge strane znamo isto gnostici Katari kako su se proveli 32.000 tisuće ljudi, žena i djece, staraca i svega su poklani i tako dalje. Mislim da, to, se opet vraćamo u ovu domenu institucija, institucija koje polažu pravo na istinu. E, polažu pravo na istinu, a onda kad a to polaganje prava znači često puta puno krvi. Da, taj dio nam je svima. Ja bi se ono vratio isto sad za Uskrs, je bila velika grupa kod nas u A, gosti, eh, imali smo lijepu radionicu i bili smo u šumi na livadi na ono prekrasno, sunce, cvijeće, šparuge, eh, vjetrić, mali oblaci, ptice. I onda se neko osjetio i rekao, vidi, ono, e, sad je kao negdje misa, ne? uh kaže, i onda smo došli svi do toga kako je, mi smo uvijek u crkvi i crkva zapravo znači i zajednica, pravo, pravi korijen riječi. Ali kako to želim naglasiti, kako priroda nema tih ograničenja, to, to je, je <laughs> tih e, koji mi ljudi stavljamo ograničenja tih forma, oblika, imena. Priroda je uvijek čista, je uvijek e, u ljubavi, uvijek u harmoniji, uvijek e, prihvaća sve oblike. <laughs> prihvaća sve oblike, ima i tu tišinu u kojoj je, je istina. I tu onda nema ni to, toliko ono, filozofiranja, borbe, osuđivanja. Ti si u pravu, on je u krivu. Da, nema. E, te, to su sve ego priče. To, Ja sam u pravu, ti si u krivu, to je ego priča. Jer stižemo do, one i tako, one jednostavnosti, tako lijepo, ono sunce je sunce, kiša je kiša, šparuga je dobra. I onda kad mi govorimo o paganizmu, a paganizam je upravo to, veza s prirodom, veza s prirodom i šta bismo rekli onda ako je postojao nekad prije jedno tisuću godina sjevernjački paganizam, odinizam, rune i te sve stvari, to znamo tu priču kako su nastale rune, kako je Odin mm devet dana dubio, bio vezan za, za drvo, za nogu, pa je bio glavom nadole i tako dalje, pa kako je došao do runa i tako dalje, zašto to isto ne bi bila jedan od oblika e, puta kojim se ide prema istini. Recimo kad malo pogledate rune, to je sve tako povezano sa, sa prirodom, sa energijom, sa svim tim stvarima da se čovjek začudi. A to su ljudi znali na sjeveru, ne mhm. moramo ići u Kinu, pa govoriti o Yi Jingu, pa mhm. o daoizmu, pa o zen budizmu i tako dalje. Evo imamo sjevernjačke, europske narode, e, ovi e, mhm. šveđane, Norveđane islanđane i tako dalje, koji su, njihovi preci su to jako, jako dobro znali, tako da sada, ali što je opet bilo treba spomenuti da su oni koji su se služili runama bili ubijani kad je kršćanstvo došlo na sjever. Ja. Mm. I sad su rune opet u ponovnoj renesansi i sad opet to kreće. Zato što kogod je htio ubiti istinu, nije nikad uspio. Isto kao što su u 12. Mm. stoljeću ubili El Halaj Mensura koji je rekao, došao je duboko u sebe i rekao ja sam istina njega su sjeckali na komade, to vjerojatno znate, sjeckali su živog na komade, on se smio, pa kaže, ali vi mislite ste mene? Mhm. Kao istinu ubiti. Istina se, na, na arapskom usput, el hak, sad ja ne mhm. znam kako je ta rečenica mhm. cijela glasila, ali uglavnom el hak. E, ne možete ubiti El Hak. E, Petar je prije spominjao da različite puteve i prisjećam se Vivekanande, indijskog mm. misli i filozofa, koji je rekao da postoje različiti putevi koji vode uvijek prema jednoj istini i on je to usporedio sa e, deltom rijeke, odnosno sa rijekom uh-huh. koja, odnosno sa mhm. rijekom koja utječe, puno rijeka uh-huh. Mhm. koja utječe u jednu da bi na, kraju to završile u, u oceanu. U Indiji ima onaj kotač koji ima više ovih žbica, ali sve završavaju, sve završavaju u centru, u, centru na osovini. Drugi put znači, samo je pitanje nas ljudi koji smo uspjeli te ideje, pokušavamo zapravo te ideje staviti sebi u funkciju i sa onog aspekta ega na, pokazati se boljim od nekog drugoga ili ne, to treba zaboraviti, biti bolji. Svi mm. smo mi dijeli, dijelovi jedne cjeline, <laughs> svako ima neku svoju funkciju, svako je došao na ovaj svijet da odigra nešto, da neku misiju manju ili veću odigra, a to uspoređivati to je već ego priča. Svaka usporedba je ego priča. Niti ja mogu biti ono što je Igor, niti mm. Igor može biti ono što si ti, niti ti možeš biti što sam ja i tako dalje. To su, negdje sam najšao... Svako ima svoje mjesto koje je baš specifično mm. njegovo e, etimološki gledano šta znači religija i onda sam našao u jednom tekstu da spominje religere ponovno, ponovno Da, znači mi smo ti koji smo se mhm. odvezali, izgubili, razbili mhm. i sad je pitanje da se ponovno vratimo onome centralnom, to je sebi samom, sebstvu. Evo sad smo isto, kao i uvijek, doživljavam, imam to iskustvo sa ljudima, to kao što je rekao, povezati se. Kako su sad ljudi bili tako sretni na ovoj radionici, ako jedan dan pala kiša, je noć je bilo malo hladno i miješali smo jučer blato. Mhm glinu, tako. Ali ta povezanost, kako je to ljude u sreću? koliko ljudima to znači, ta toplina, povezanost, prijateljstvo. Napravili su jednom i, anketu u ovim ekoselima po svijetu, šta je ono, zašto su ljudi žive, žele živjeti ili žive u ekoselima kaže da to nije ono eko hrana, eko kuće, čisti zrak na prvo mjesto, nego ta ljudska toplina da ljudi za tim žude i to je, tako je. to je za mene i duhovnost, i religija ili bez toga <laughs> sve, jedno, to je tako tako bitno, ali opet se vraćam dolazim i kako je najbitnije ono biti dobar sam sa sobom to je ispunjeno, prvi, ono, to je prvi korak. <laughs> Petar je jednom rekao da ne možemo pričati o ekologiji ako ne mm. govorimo o ekologiji vlastitog Tako, duha. u sebi. Mm. U sebi. Ja, to, Onda počinje sva ekologija. A bojim se da ekolozi to zaboravljaju pa mi smo mas, masa od nas, većina je e, da kažemo zagađena egom, a mi bi htjeli oko sebe da napravimo neku ekološku čistoću, neku čistinu. E, opet sam izvukao kartu. Prosvetljena skupina može biti vir svjesnosti koji će ubrzati planetarni pomak. Odlično. I to je, to je jako bitno. Evo, a da govorimo malo pozitivno, kako ima sve više je zaista ljudi koji koji se, evo, bude, to je ono, to ponavljamo, ali je, je bitno da damo i tu nadu kako sve više ljudi se udružuje, se povezuje, se želi sudjelovati, S se ne žele više neka ograničenja, kao da su ljudi umorni, već od nekih učitelja, gurova, dogma, Tako ono, ovo moraš, ovo ne smiješ, ono, kao da ljudi osvješuju da nije sve samo tako. Treba doći do <laughs> spontanosti, ono što kaže Lao Zi veli kad je dao nestao onda su došli zakoni i to je upravo to i ovo što je mm, mm, mm, Igor spominjao povezanost e, masa ljudi se skuplja ali često puta možeš vidjeti na tisuće ljudi koji su se iskupili u grupe, međutim pitanje je koliko tu ima stvarne povezanosti. Prava povezanost je ona unutarnja, a tu vrijeme i prostor ne igraju nikakvu ulogu. Čovjek može biti povezan s nekim koji je na tisuće kilometara daleko danas ili može biti povezan s nekim koji je ne znam koliko tisuća godina e, bio prije nas, ali je čovjek e, onom unutarnjom vezom s njim povezana. To je ono bitno. Ja, sad ću prvi put kazati jedno iskustvo koje je sad moderno iskustvo, ne nešto. E, Facebook. Uh Kad sam imao sad prije dana rođendan, ono, tako sam ostao iznenađen kad sam dobio preko 100 čestitka na Facebook. Mhm. Ja sam u to osjetio povezanost. Ja sam u to osjetio kako je lijepo željeti drugima mhm. sretno, sve najbolje za željeti. koliko, koliko ljudi to ima danas koji to žele drugima. To, je, evo, da te prekinam, samo što ti drugi sami sebi u biti nesvjesno ne mm. žele dobro. Mm to je jedan paradoks. Mi možemo na toj eh, svjesnoj površinskoj razini svi, svima želi dobro i redko je ko baš svjesno zao. Mm. Međutim, na nesvjesnoj razini to se znači, jako razlikuje. Eh, tu je, eh, a odlučuje ta nesvjesna razina zato što je na, u nesvjesnom je prava energija, a u svijesti je razmišljanje, ali koje nema puno energije u sebi ali moje iskustvo da kad zaželim dobro drugima, to ja to dobro osjetim. E, to je drugo, to ti si otišao dublje unutra <laughs> i to je druga priča, ali ja govorim mm. o prosjeku mm-hmm. ljudi, nas mm. ovako, kako sam, ono što ja promatram, to su mm. dvije potpuno suprotne stvari. Često puta e, ogromna masa ljudi je zapravo u svom unutarnjem ratu, da kažemo, u nekoj vrsti građanskog rata svijest hoće dobro i redko je ko baš svjesno toliko zao i lud i tako dalje, međutim nesvjesno je nešto drugo. Onda stalno je sukob između svijesti i nesvjesnog i svijest tu izvlači tanji kraj. Drugi put. E, da li se mijenja vrijeme? <clears throat> E, ovo što je sad ova, razgovor krenuo na temu e, Igor je spomenuo da osjeća da se mijenja situacija i sad taj odnos koji se pojavljuje e, čitao sam e, sad skoro e, Ramidrana Tagore mm koji, ne, čitao sam jednu njegovu pjesmu koja je prekrasna, koja baš govori o tome što se događa na nivou svjesnosti. Mhm. Odnosno, taj, kaže, on to uspoređuje sa pticom koja osjeća feels, osjeća dolazak sunca i pjeva dok je još E, buđenje dana potpuno crno. Ono što smo rekli mhm, mhm, da je mhm. noć najtamnija pred zoru. znači ptica osjeća da dolazi nešto dobro, osjeća sunce, ona ga samo osjeća, ne, vidi ga još jer je, jer je u toj... Imam osjećaj da zapravo naša stvarnost, naša stvarnost je vrlo crna, ali se daju naslutiti pomaci prema tome što govorimo danas. Točno, zato što su znaci crnila i lošega puno vidljiviji od znakova na dolazeće zore i svjetlosti. Ali to nas ne treba zavaravati. Ja? E, mi smo danas, evo, razgovaramo o mm, duhovnosti, o religioznosti i malo se vraćam u mislima e, na znanost. Znanost i Santiago teoriju koja je danas se smatra jednom od e, vrlo prihvatljivih, e, Varela je e, tu Santiago teoriju govorio, gdje je zapravo dao naglasak na svjesnost gdje on govori da mi sa svojim mislima, sa svojom, pojednostavljeno rečeno da, da bi lakše shvatili, mhm. znači sa svojim mislima, sa svojom sviješću i stvaramo svijet. To kada bi samo rekli ovako u ovom kontekstu, rekli bi ovi pričaju ne znam o čemu, mm o mhm. duhovnosti, izmišljaju. Međutim, Varela je to povezao sa kvantnom fizikom, mhm. gdje je pokazao na nivou kvantne fizike, znači vrlo egzaktne matematičke znanosti, da svijest koja se uključuje u proces eksperimenata mijenja stvarnost. Istina. To je ono <laughs> što je rekla Anastazija svoje vreme u ovim knjigama E, ako kažemo misao, mi naše nesvjesno misli u slikama. Mhm. I ono što je Anastazija rekla, veli, najviša, najveća znanost je znanost o stvaranju slika. Mhm. I mi kad stvorimo sliku, mhm. tim mi zapravo djelujemo e, svojom maštom ili imaginacijom na eterični nivo, a sve stvari prvo počinju u eteričnom nivou, pa se spuštaju na razinu materijalnu. Ja? Tako da što imamo jaču sliku, što je uspijemo e, duže zadržati u sebi, precizirati, to će se ona ostvariti i u materijalnom svijetu. Meni sad došlo nešto <laughs> u sjećanju. Kaže, e, zamisli, kaže, objave rat, a, a nitko ne želi ići u rat. Da, da, to je bilo, mislim, Kodajka, ako ne ne ne znam, je, ali je Isto tako ne, zamisli kako sve više ljudi želi, želi bolji svijet. Da im je dosta, su umorni već od borbe, od, od e, suprotnosti i to. I zamisli da ljudi Evo, da, si za misli Imagine. yeah, <laughs> yeah. Imagine da, da ljudi žele prijateljstva više. Ja, to je moja realnost gdje ja to doživljavam. Ne samo Da, da, no, <laughs> dobro, ti si prvi izdanak toga. Ja. I sve više ljudi želi i prijateljstvo i prihvati drugo. Ok, ti se moliš, ti imaš onu fotografiju onog božanstva i ono, pa sve jedno, kako veze imaš šta. <laughs> Nek ti bude. E, e, ovako, gledajući ovo naše vrijeme u kojem živim malo me podsjeća na kraj e, komunizma u Jugoslaviji. Sad ću vam mhm. reći zašto. <laughs> E, zašto? Jer e, to je bilo vrijeme kada su i mnogi koji su bili tad u partiji, već, već je partija je malako tonula. Sve više to nije bilo. Bila je umorna, je sve i tako je i otplovilo sve to u mhm. ovaj drugi sistem mhm. koji istina Bog nije se pokazao neka zvijezda, ali evo tu smo gdje smo. Ne? Imamo sad prostor da idemo možda tražiti još nešto <laughs> bolje. Nešto slično naslučujem i na globalnom nivou. Mhm. Jer ovaj globalni nivo već je nek, na neki način pomalo umoran od sebe. koliko. On već pokazuje znakove velike dekadence, a to što se događa znanstvenici zovu promjena paradigme. mm znači danas mm-hmm. Fritjof Kapra to zove mhm. da smo došli u doba promjene paradigme. Sad ćemo još ukratko samo reći što je paradigma. Mhm. Paradigma je sustav vrijednosti unutar mhm. kojeg mi razmišljamo što je dobro, što je loše, što hoće. Okvir, to je onaj model. Znači, model. Obrazac, I mi uživimo u jednom modelu koji se pokazao potrošen Mhm. model konkurencije to je ili ja ili model. on ili, model ili ja ili ti ako ja imam ti nemaš ako ti imaš ja mhm. nemam i mhm. taj model morat će se napustiti ako želimo preživjeti. Tako je. I onda da dođemo do modela, ako ti imaš, da se ja osjetim kao da ja imam zato što ti i ja nismo razdvojeni i nas sve troje i cijelo čovječanstvo nije gomila odvojenih ljudi, Odvojeni bića, nego jedna cjelina jedan mm. organizam kozmički. Ja? E, taj dio s time da ćemo još se morati, ili vrijedi će se potruditi oko njega, jer sam razgovarao e, prije jedno 4-5 godina bio je jedan naš puležan <clears throat> u Indiji. Mhm. Radio je tamo. E, došao je ovako, jedan mehaničar je bio mm i on je popravljao strojeve. I pričali smo o životu, o tome kako je, šta je, kako živi. On kaže da dobro živi. Ja kažem, znaš, možda je došlo vrijeme da i ovi ljudi bolje žive. Mislio sam na indice koji je nizak standard. Mhm. On kaže da, da, to je u redu. Ja kažem, a možda bi došlo vrijeme da mi malo lošije živimo. E, ne rekao. <laughs> Ne, ne, oni mogu bolje, ali ja neću lošije. Mislim, međutim, kada idemo dublje u tu priču, kažu ovi, kako se riješiti siromaštva? riješi se bogatstva. Mhm. Prema tome, doći će nekad vrijeme u kome ćemo se svi skupa morati približiti jedni drugima ako želimo živjeti u nekim realnim humanim Ako želimo uopće preživjeti. Mhm. Znači, <laughs> znači više od toga. više, neće biti samo pitanje koliko će nam biti okay, e, Ok, <clears throat> svi bi mogli zaželiti ravnotežu. Evo ravnotežu, harmoniju, nek nam to Čemo bude. pitanje sa koje razine ta želja mhm. stiže. Ako je samo sa svjesne, onda nema veliku snagu. Ali život pokaže, moje isto iskustvo, da sve više ljudi koji imaju, Bog bio novac, koji su mislili da mhm. će pomoću materijalnog bogatstva doživjeti sreće ispunjenje koji dođu do toga da nije opet svi depresiji moraju uzimati tablete za smirivanje e, opet ih to ne opet nisu sretni tako da i to osvijeste tako da sam se sjetio one priče kad su u jednom u Kini, na primjer, e, u jednom e, gradiću stavili za suca jednog zen majstora Mhm. I nekom bogatašu je neko ukrao neko bogatstvo i našli su lopove je bio jedan siromah uh koji mu ukrao i došao je pred sud i taj mudrac sudac, zen majstor, mhm. je dao šest mjesec e, zatvora tom lopovu i šest e, mjesec zatvorom tom bogatašu. <laughs> Jer on je isprovocirao to. Jer ovo je imao previše <laughs> da, to je da. ona disharmonija. On imao uzeo više nego što mu treba, ovo, zato je imao manje. <laughs> ovo što je Igor rekao moglo bi biti lijep završetak ovog našeg današnjeg druženja i baš mi je drago da je završio sa zen budizmom na početku je, zen budizam je rekao da je to prava to je jedna od najsjajnijih stvari jer i, i, možda, e, ajde recimo, i pozitivna stvar u smislu da ono što, smo, što sam prije rekao, Zen budizam kaže da je ne i nego apsolutno pozitivno. Da, da je e, budizam taj koji kaže da je prosvjetljenje mogućnost svakoga od nas. I bez obzira kad nas slušatelji slušaju da kažu joj ne znam neko je daleko, ja nisam tako daleko, svakome je data ta mogućnost ali mora nešto i od sebe u to uložiti, mhm. mora uložiti neki trud, neku želju, neku namjeru. Ja bih rekao prvenstveno želju i povratak sebi pogleda sebe. može od onih osnovnih stvari. Svaki čovjek se može sam sebi nasmiješiti zagrlit sebe, nasmiješiti se susjedu. Može ono zaželjeti nešto dobro, napraviti nešto dobro. A tada je već učinio puno, za cijeli svijet. <laughs> Tako je. E, Igore, Petre, hvala vam lijepa na druženju večeras. Nadam se da ćemo se još hvala, slušati. Hvala životu, hvala tebi, hvala vama, svima. Drugi put.